خب بسم الله الرحمن الرحيم تعد الفعل تتعدى الفعل إلى أكثر من مفعول فعل متعدي مشود ببيش أس دو مفعول ببيش به بیش مفعول يا متعدي شدان فعل ببيش أس الافعال التي تتعدى الى اكثر من مفعول به ثلاثه اقسام افعالی که متعدی میشوند به بیش از یک مفعول سه قسمند قسم ینسب مفعولین اصلهما مبتدا و خبر قسمی که دو تا مفعول منصوب میکنند و اون دو تا مفعول در اصل مبتدا و خبر هستند و قسم ینسب مفعولین لیس اصلهما مبتدا و خبرا و قسمی دیگر که دو تا مفعول منصوب میکنند ولی اون دو تا مفعول مبتدا و خبر نیستند اصلشون و قسم ینسب ثلاثه مفاعیل أصل اثنين منه منها مبتدا وخبر وقسم ديگر كسه مفعول رو منصوب میکنند و اصل اون دوتا مبتدا و خبر هم نیست و قسمی که سه مفعول رو نه این سومینه و قسم ثلاثه مفاعيل اصل اثنين منها مبتدا و خبر و قسمی که منصوب میکنن سه مفعول رو و اصل دو تا از اونا مبتدا و خبر است در اصل دوتا تا از اون سه تا چه هستن مبتدا و خبر یک فی الافعال التي تنصب پس اینا رو در سه درس میاره اول اونایی رو که اون افعال رو که دو مفعول رو منصوب میکنند و در اصل اون دوتا تا مفعول مبتدا و خبر هستند این قسم در این درس آورده دو قسم دیگه رو در دو درس بعدی فل پس این درس 18 هم قسمت درس 18 هم نوع اول رو فقط توضیح میده فل افعال التي تنسب مفعولین اصلهما مبتدا و خبر و هی افعال القلوب در رابطه با افعالی که دو تا مفعول منصوب میکنند و اصلشون مبتدا و خبر بودند و اونها افعال قلوب هستند 117 کم هی افعال القلوب افعال قلوب چند تا هستند 118 ما هو عمل أفعال القلوب عمل أفعال القلوب چه هست 119 هل أفعال القلوب متصرفة كلها آیا افعال قلوب همهشون متصرف هستند 120 متى يجوز الاعمال والالغاء في افعال القلوب چه زمان اعمال و الغاء در افعال قلوب جایز است چه زمان میتونن عمل بکنن منصوب بکنن و چه زمانی الغا میشن دیگه عمل نمیکنن 121 متى تعلق افعال القلوب عن العمل چه زمانی افعال قلوب از عمل معلق میشند یعنی لفظا عمل انجام نمیدند 122 بما تختص یا تختص افعال القلوب افعال قلوب مختص چه چیز هستند چه چیزی مختص و هفته افعال القلوب 14 و هی قسمانی میگه افعال قلوب چارده تا هستند که این چارده تا بر دو قسم در جهت معنا قسم یفید الرجحان قسمی که برتری رو میرسونند افاده میکنند یعنی در دوتا شک هست ولی یک سمتیه برتره یک سمت برتره و هو این افعال که رجحان رو افاده میکنند عبارتند از خاله حسیبه زعمه جعله عده حجا و هب و چی؟ وقسم يفيد اليقين وهو قسم دیگر که یقین رو افاده میکنن یعنی معناشون به معنا چیه؟ یقینه و اونا چه هستن؟ الفا درا و تعلم خب اینا شدن با هم تا فوائد إنما سميت أفعال القلوب لأن أغلبها للشك واليقين المتعلقين بالقلب میگه این افعال افعال قلوب نامیده میشوند زیرا اغلب اینا برای شک و برای چیه؟ یقینه اون قسمت اول برای شک, شک برتر بود و این قسمت برای یقین و هر دوتا هم متعلق به چه هستن؟ به قلب به خاطر اینا, اینا رو افعال قلوب افعال قلبی میگند دو یلحق بها و افعال به همین افعال قلوب در عمل کردن ملحق میشند هشت فعل دیگر و هی عبارتند از صیر رد ترک غادر وهب تخذ اتخذ و جعله اینا هم ملحق به همون افعال قلوب هستن مانند سیرت الطین خزفا تبدیل کردم گل را به صفال خب اینجا میبینیم که سیرتو دو تا مفعول داره الطینه مفعول اول خزفن هم مفعول دوم تهم فائلش هست ويقال لها افعال التحويل البته به این هشتا افعال تحویل هم گفته میشه لانها تدل على تحویل الموصوف من هیئت الى اخرى زیرا اینا این هشت فعل دلالت بر تحویل, تحویل شدن و تبدیل شدن موصوف از حالتی به حالت دیگر میکنند 118 افعال القلوب تدخل على المبتدا والخبر بعد استيفاء فاعلها فتنسبهما مفعولين لها میگه افعال قلوب وارد میشن بر سر مبتدا و خبر بعد از گرفتن فائلشون و مبتدا و خبر را به عنوان دو مفعول چکار میکنند منصوب میکنند نحو مانند وجدت العلم نافعا وجدت فعل با فاعل العلم مفعول اول نافعا مفعول دوم ظننت الدار قریبتا ظننت فعل با فاعل الدار مفعول اول قریبتا مفعول دوم فایده جميع أفعال القلوب وما ألحق بها قد تكتفي بنسب, بنسب المفعول الأول إذا كانت مستغنية عن المفعول الثاني وحينئذ تعتبر كسائر الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد در فائدة بيجي تمام افعال قلوب و آنچه ملحق بأفعال قلوب قاهي گاهی كردن مفعول اول اكتفاء بيكونند زمانی که بینیاز از مفعول دوم باشند ولی در این صورت مثل بقیه افعالی که متعدی به یک مفعول هستند هستند مثل بقیه افعال متعدی به یک مفعول هستند مانند علمت المسئله مسئله را دانستم شناختمش که اینجا فقط یک مفعول داره بله یعنی شناختمش دیگه فعل قلبی دیگه نیست اینجا یا وجدت الضالته ها گمشده را یافتم گمشده را پیداش کردم 119 کل افعال القلوب تتصرف تصرفا تاما أي يشتق منها مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول مصدر در 119 میگه تمام افعال قلوب به شکل تام متصرف هستن یعنی مشتق میشه از اونها مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول و مصدر وكل ما يشتق منها يعمل عمل ماضيها ما عدا هب وتعلم وهران هر آنچه که از این فعل ها مشتق میشه عمل فعل ماضی رو انجام میدن یعنی دو مفعولی هستن جز هب و تعلم فانهما لا يستعملان الا بصيغه الامر جز هب و تعلم که اینا متصرف نیستن زیرا فقط صيغه امر دارند مانند هب الايام مصالمه فرض کن روزها را صلح آمیز مسالمت و تعلم شفاء النفس و تعلم شفاء النفس قهر عدوها بدان شفای نفس قهر دشمنش هست خب تعلم هم اون تعلمی نیست که خودش توضیح میده وگرنه توضیحش میده بریم جلوتر در فایده بگه معنا هب قدر افترس فلیس امرا من وهب به معنا اعطا بگه این هبی که اینجا جز افعال قلوبه به معنی قدر و افترس هست فرض کن این امر اون وهبه یهبو نیست وهبه یعنی بخشید یهبو میبخشد هب ببخش این هب اون به معنی بخشیدن نیست این هب به معنی افترز هست این از افعال قلوبه اون نه و همچنین معنا تعلم این تعلمی که از افعال قلوبه معناش اعلم هست یعنی بدان و هی خلاف الامر من تعلم یتعلمو میگه این امر تعلم یتعلمو تعلم نیست که بیاموز آه؟ اون تعلم آموخت یتعلمو و میاموزد تعلم بیاموز این اون تعلم نیست که مازیش تعلم یتعلمو هست این تعلم به معنی بدانه که ماضی و مزاره نداره 120 انما تصرف من افعال القلوب اذا تأخر عن مفعولين او توسط بينهما جاز فيه الاعمال والالغاء میگه بدون اون افعال قلوبی که متصرف هستند زمانی که متأخر شدند از دو مفعول یا وسط دو مفعول قرار گرفتن هم اعمال درشون جایزه و هم الغا میتونن عمل انجام بدن یعنی منصوب کنند و میتونن عمل انجام ندند فتقول مع الاعمال مثال اعمالش اینه آتیان تعلمون الموت که اینجا آتیان و الموت رو تعلمون چکار کرده؟ منصوب کرده وسط قرار گرفته و عملشو انجام داده یا اینجا در آخر اومده و عمل انجام داده آتیان الموت تعلمون که مفعول اول و مفعول دوم و منصوب کرده همانطور که عمل انجام داده الغاش هم جایزه مثال الغاش میده آتن تعلمون الموت که اینجا عمل انجام نداده آتن الموت تعلمونه اینجا هم در آخر اومده بازم میبینیم که عمل انجام پس اگر در وسط قرار گرفت یا در آخر قرار گرفت فعل قلبی میتونه عمل انجام بده و میتونه عمل انجام اگر عمل انجام داد خب ما اینا رو مفعول مفعولاش حساب میکنیم اگر عمل انجام نداد مثل قبلش که اگر این فعل رو حذف کنیم چطوری مبتدا و خبر بودن همونطوری سر جاشون مبتدا و خبر هستن مانند مثلا تو زیدن قائما ببین زیدون قائمون ظننت زیدون قائمون تو اینجا تو الغا شده و ترکیبش چی میشه بگیم زیدون مبتدا قائمون خبر ظننت الغاء عمله الغاء چیه منظور از الغاء اینه که نه لفظا و نه محلا عمل انجام نمیده 121 انما تصرف من افعال القلوب اذا فصل بينه وبين الجمله ما له صدر الكلام يعلق عن العمل در 121 میگه اون افعال قلوبی که متصرف هستن زمانی که بین فعل قلبی و بین جمله فاصله شد آنچه که جایگاهش صدر کلام است میگه فعل قلبی از عمل چی میشه معلق میشه منظور از تعلیق اینه که لفظا انجام عمل نمیده اما محلا انجام میده نحو ظننتو ما کلامک صدق ظننتو ما کلامک پنداشتم که سخن تو صدق نیست خب اینجا میبینیم که ما اومده و تو رو معلق کرده از عمل کلامو که صدقون عملی انجام نداده دیگه منصوب نکرده دیگه منصوب لفظا منصوب نکرده خب فواید المعلقات هیا خود خب، اونایی که گفته بود صدر کلام میاند و معلق میکنند این افعال قلوب و از عمل الان داره نامشون میبره میگه المعلقات هي ما ان ولا النافیات ما نافیه ان نافیه ولا نافیه ولام الابتداء لام ابتداء ولام القسم ولو الشرطيه لام قسم لو شرطيه وكم الخبريه كم خبريه ولعل وكلمه لعل والاستفهام واستفهام اینا معلقات هستن اینا معلقات هستن یعنی افعال قلوب رو از عمل باز میدارن بله مانند لا ادری مت سفر نمیدانم که سفر که هست اینجا استفهام اومده و سبب شده که ادری دیگه عمل انجام ادری همون مزارع درا هست همون مزارع چه هست؟ درا هست خب اینجا متا خبر است تو از سفر مبتداه دیگه ادری عملی روشون انجام نداده لفظا ظننت لجریر اشعر من الاخطلی اینجا هم لام ابتدا اومده و سبب شده که ظننتو روی جریرون و اشعر عمل نده لفظن علمتو لیقومن زیدون اینجا هم لام قسم اومده و سبب شده که دیگه علمتو عمل انجام نده لنعلم ایو الحزبین امضا سیفن اینجا هم ایو استفهام اومده و سبب شده که نعلم عملی انجام ایو مبتدای امضا هم خبرش اولم یارو کم اهلکنا قبلهم من القرون اینجا هم استفهام اومده و این ادری لعله فتلة لكم اینجا هم لعله اومده اینجا چی اومده بعد دو متى وقعت الجمله بعد المعلق سدت مسد المفولين ان كان الفعل يتعدى اليهما ولم ينصب الاول كما في المثل میگه هرگاه واقع شد جمله بعد از معلق اون جمله صد مسد دو مفعول میشه صد مسد چی میشه بله اون جمله دیگه منصوب میشه خود اون جمله چی میشه دیگه صد به صد دو مفعول میشه دیگه دو مفعول نداری اگر, اگر فعل نیاز به دو مفعول داشت و مفعول اولی رو هم منصوب نکرده بود مانند مثال هایی که رد شد مانند مثال هایی که مانند زنن تو ما زیدون قائمون زنن تو ما زیدون اینجا ما اومده سبب شده که زنن تو عمل انجام نده خب اما فان نصابه صدت مسد ثانی اگر اولی رو منصوب کرده بود اگر اولی رو چیکار کرده بود اینجا اون جمله چیکار میکنه صد مسد منصوب دوم میشه فقط ولم یکن البته اینجا چی میگه میگه ولم یکن فی المساله تعلیق الى الاصح طبق قول صحیح نحوی ها دیگه در مسئله تعلیقی وجود ندارد چرا چون اولی رو منصوب کرده دیگه سه دو مسد المفعولین شیعانی دو چیز میگه صد مسد دو مفعول میشند دو چیز صد مسد الاول النوا صلتها یکی النوا صلعش انبا مانند یحسبون انهم یحسنون صنعا یحسبون انهم یحسنون صنعا اینجا یحسبون از افعال قلوبه فاعلش واو هست انه اومده خب با سلهش که جمله باشه جمله بعد از انه میگه این صد مسد دو مفعول شده صد مسد و جمله منصوبه الثانی ان وصلته ان وصلتها نوع دومی که صد مسد دو مفعول میشه ان وصلش هست مانند زعم الذين كفروا الا يبعثوا که اینجا هم الا يبعثوا ان باصلش صد مسد دو مفعول شده شهر يلحق بأفعال القلوب في التعليق أفعال يوافقها في المعنى وهي نظرا أبصرا تفكرا سألا واستنبأ میگه ملحق میشه به افعال قلوب در تعلیق در چی؟ در تعلیق افعالی که موافق با افعال در معنا و اونا عبارتند از نظره و ابصره و تفکره و و غیر انها لا تعلق عن العمل الا بالاستفهام اما این این ملحقات یعنی اینایی که فعل قلبی نیستن اما از عمل معلق میشن مثل افعال قلبی هستن چون در معنا با اینا موافقن بگی اینا فقط با استفهام معلق میشن فقط با چی معلق میشن مانند فلینظرو اینا امضا عظیمتا اینجا که فلینظرو از ملحقات افعال قلوبه با أيُّ که استفهامه معلق شده از چی؟ از عمل أيُّ دیگه مبتدا هست أيُّ چه هست؟ مبتدا هست چون استفهامه دیگه نمیگذاره هرو عمل انجام ده معلق شده و همچنین فستو بصیرو و یبصرون به ای کمول مفتول اینجا هم ای اومده و بله و که قوله اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه اینجا هم استفهام اومده یسالونک ایان يوم الدين اینجا هم استفهامه و یستنبئونک حق اینجا هم استفهامه پس اینا این چند فعل که برای همشون تقریبا مثال آورد نظره و ابصره و تفکره و و استنبعه اینا برای همشون مثال آورد میگه اینا معلقشون فقط استفهامه فقط چیه؟ معلقات دیگه برای اینا کارایی نداره 122 ان افعال القلوب يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين صاحبهما واحد در شماره 122 میگه افعال قلوب جایز است که فاعل و مفعولشون دو تا ضمیر متصل قرار بگیرن دو تا ضمیر چی یعنی هم فاعل ضمیر متصل باشه و هم مفعول و صاحب اینا یکی باشه یعنی هر دو ضمیر به یکی بر بگردند در افعال قلوب این چیز چیه جایزه من در رأیتونی فی خطر رأیتو تو فائل نون نون وقایه هست یا هم مفعوله یعنی نه هم تو هم به معنی منه یا هم به معنی چیه متکلم منه صاحبشون یکیه هر دوتا هم زمیره متصلند خود را در خطر دیدم خب پس این چیز جایزه در افعال قلوب یا مثال دیگر ان تجد که مختعن تجدکه در تجدکه میبینیم که هم فائل انته مستتر هست و مفعولش چه هست مفعول اولش هم زمیر متصله زمیر چیه؟ این چیز در افعال قلوب جایزه فایده ما عدا تعلم جز در تعلم یعنی تعلم که از افعال قلوبه میگی در تعلم این چیز جایز نیست تو نمیتونی فائل و مفعولش زمیر متصل کنی و صاحبشون یکی باشه فانه يمتنع فيها ذلك كما يمتنع في غيرها من الافعال التي ليست من افعال القلوب میگه این چیز در تعلم ممتنع هست همانطور که در افعال دیگه که از افعال قلوب نیستند ممتنع هست همانطور که در افعال دیگر غیر قلبی این چیز جایز نیست در تعلم هم جایز نیست فلا یقال جایز نیست که گفته بشه ضربتونی چون ضربت جز افعال قلوب نیست اینجا باید چی بگیم اینجا باید ما مفعول و فعل زمیر متصل نکنیم ضرب تو نفسی باید بگیم بگیم ضرب تو خود را زدم بله این هم بود از درس